Govorimo kao i u prošloj emisiji o svemu tome kroz kuranske ajete Allahove subhanahu wa ta'ala riječi. Pa Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati prema nama su nebrojene ne možemo ih pobrojati. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Ako biste Allahove blagodati brojali, vi ih nikada ne biste mogli izbrojati, pobrojati. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala neprestano nam ukazuje svoje blagodati. Stoga bi i naša zahvalnost njemu, na njegovim blagodatima, trebala biti stalna, što je god moguće više. Allah subhanahu wa ta'ala za svoj oprost, za svoju milost i mnogo šta drugo uslovio je, pa je rekao ako bude htio oprostit će, ako bude htio ukazat će milost, ako bude htio smilovat će se i slično, doći Allah subhanahu wa ta'ala kaže da zasigurno nagrađuje one koji su zahvalni. Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno nagrađuje one koji su zahvalni, koji su zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Dakle, nigdje ne stoji ako bude htio nagradit će zahvalni i slično. Već kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسَنَجْزِ شَاكِرِينَ I mi ćemo nagraditi zahvalne. U drugom ajetu kaže وَسَيَجْزِ اللَّهُ شَاكِرِ Allah će zasigurno nagraditi zahvalne. Zato kao što Allah subhanahu wa ta'ala neprestano nam ukazuje svoje blagodati i mi nastojimo što je god moguće više biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, pa evo čujemo da će opet Allah subhanahu wa ta'ala nas nagraditi i zbog to. Svakako kada je i jedno od Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena šakir, dakle, onaj koji je zahvalan, onaj koji mnogo zahvaljuje, ešekur. Pa kada se mi zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala na onome što nam je ukazao od svojih blagodati, Allah opet se zahvaljuje nama, subhanallah, Allah se opet zahvaljuje nama i nagrađuje nas za tu našu zahvalnost. Zatim, vrlo bitno da se zna, uzvišeni Allah nas obavještava u svojoj knjizi, da je iblisov, šeitanov, glavni cilj da nas učini nezahvalnim robovima, da nas odvrati od zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Šeitan iblis se zavjetovao, dao zavjet, obećanje Allahu subhanahu wa ta'ala da će nastojati da nas odvrati kako bi nas bilo što manje Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalnih robova. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala spominjući iblisove riječi kada se zavjetovao. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم أكثرهم شاكرين Ja ću njima prilaziti s njihove prednje strane i iza njih, i s njihove desne strane, i s njihove slive strane, prilazit im sa svih strana i ti ćeš naći da neće ih biti mnogo zahvalnih robova. Biće ih malo zahvalnih robova. Dakle, glavni šeitanov cilj jeste da nas učini nezahvalnima. Svakako, jer kako da šeitan gleda da se drugome ukazuje milost, a njemu je zabranjena. Kako da šeitan gleda da se drugi nagrađuje, a on se kažnjava. Kako da šeitan gleda da drugi budu u blizini Allaha subhanahu wa ta'ala, a on je udaljen od Allaha subhanahu wa ta'ala? Zasigurno, to mu je najpreči cilj. To mu je najveći cilj. Da nas učini Allahu subhanahu wa ta'ala nezahvalne. Da, da se Allahu subhanahu wa ta'ala ne zahvaljujemo na njegovim blagodatima. Jer šeitan dobro zna a prethodilo je o tome i govorili smo u prošloj emisiji, šetan dobro zna da je razlog uvećanja neke blagodati zahvalnost na toj blagodati. Šetan zna, Allah subhanahu wa ta'ala je objavio i sjetite se kada vam je vaš gospodar rekao, obznanio, objavio, ako mi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Pa šeitan zna zato da Allah subhanahu wa ta'ala onim zahvalnima koji mu se iskreno zahvaljuju, ispravno zahvaljuju, Allah im daje još više. Kako da šeitan gleda da drugi imaju, a da je on uskraćen svega, zato zasigurno njegov glavni cilj jeste da ljude učini nezahvalnim, da ljude učini, jeli, da ih bude što manje Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalnih robova. I to je dakle i istina. To će se i obistiniti. Da će doista uh, Allahu subhanahu wa ta'ala malo biti zahvalnih robova, odnosno da će se mnogi, mnogi povesti za šeitanom. Allah jalla wa'ala i kaže وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ I malo je mojih zahvalnih robova. Malo će biti mojih zahvalnih robova. Omer radijallahu ta'ala jedne prilike prolazeći pored čovjeka koji je stojao kod Kaabe dakle tavafeći, prošao je pored čovjeka koji je stojao kraj Kabe i dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da ga učini od malobrojnih zahvalnih robova. Od njegovih malobrojnih zahvalnih robova. Pa kaže Omer, kakva je to dova? Otkuda ti znaš da je malo Allahu zahvalnih robova? Pa kaže mu čovjek, zar ne znaš Omera da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ Malo će biti mojih zahvalnih robova. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala po ovoj osobini, po ovoj odlici zahvalnosti njemu uzvišenom na njegovim blagodatima opisuje svoje poslanike, svoja najbolja stvorenja, svoje najbolje robove. Oni su Allahu subhanahu wa ta'ala bili zahvalni na njegovim blagodatima, sve jedan od njih. I to je bila njihova posebna odlika, njihova posebna uh, osobina. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje Nuha, čak ga spominje po ovoj osobini. Naziva ga dakle po ovoj osobini, da je on Allahu zahvalan rob, pa kaže innehu kane abden šekura. Innehu kane abden šekura. Doista je on bio istinski Allahu zahvalan rob. On je bio Allahov zahvalni rob. Spominje Ibrahima, alihi salatu wasalam, da je on bio Allahu zahvalan njegovim blagodatima, pa ga je zbog toga Allah odabrao za svoga poslanika, za svoga miljenika, za svoga halila prisnog prijatelja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inne Ibrahima kane ummetan qanitan lillahi hanifa valem jeku minal mušrikin šakiran li an umih ičtebahu vahedahu ila sirati mustaqim. Doista je, ummet bio, doista je Ibrahim bio jedan ummet. Bio je vođa. Bio je predvodnik kasnije drugim ljudima u dobru. Bio je kanit. Allahu subhanahu wa ta'ala pokoran rob, onaj koji je ustrajavao u pokornosti, bio je predan Allahu subhanahu wa ta'ala i bio je na pravom putu. Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nije se okretao nikome, samo Allahu subhanahu wa ta'ala se posvetio. Nije bio od mnogobožaca, šakiran li en umih. Bio je zahvalan na Allahovim nijemetima. Bio je zahvalan Allahu na njegovim nijemetima, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala ičtebahu, vahedahu ila sirati mustaqim. Pa ga je Allah jalla odabrao i uputio na pravi put. Naredio je Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku Musa'u alihi salatu salam da se prihvati poslanstva vjerovjesništva kojim ga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio i da njemu uzvišenom Allahu bude zahvalan na toj blagodati. Pa kaže, ja Musa inni stafejtuke ale nasi bi risalati wa bi kalami fa huz ma atejtuk wa kum mine šakirin. O Musa, doista sam ja tebe odabrao nad drugim ljudima i dao sam ti svoju poslanicu, odabrao sam te sa razgovorom s tobom, time sam te učinio posebnim, jer je Allah subhanahu wa ta'ala razgovarao s Musaom i dao mu poslanicu, dao mu objavu, objavio mu Teurat, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala uzmi čvrsto ono što ti se daje vakum mine šakirin i budi od zahvalnih, Allahu zahvalnih robova. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi obavještava nas da samo oni koji istinski obožavaju Allaha Jalla Vala, da su mu oni i zahvalni na njegovim nijametima. To jest, ako Allaha Subhanahu Wa Ta'ala istinski obožavamo, ako tvrdimo da samo njega Allaha Subhanahu Wa Ta'ala obožavamo, njega jednog jedinog, onda moramo žuriti da se zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, moramo mu biti zahvalni robovi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّهُ تَعْبُدُونَ I samo se Allahu zahvaljujte ako tvrdite da samo njega obožavate. Allahu se zahvaljujte ako tvrdite da samo njega obožavate. Pa ako tvrdimo da smo iskreni u obožavanju Allaha jednog jedinog, onda trebamo žuriti Allahu subhanahu wa ta'ala sa zahvalnošću. Prvo čime nas je Allah subhanahu wa ta'ala obavezao kada postanemo svjesni, kada spoznamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da budemo zahvalni njemu, svome uzvišenom gospodaru i da budemo zahvalni svojim robojima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير I mi smo čovjeku objavili, mi smo poručili, mi smo čovjeka zadužili da svaki vid dobročinstva čini svojim roditeljima. Njegova majka ga nosi u mukama, Njegova majka ga nosi u mukama, njeno zdravlje trpli, trpi, zatim ga jeli, doji u određenom periodu, zato budi zahvalan meni i svojim roditeljima, a meni ćete se kasnije vratiti. Dakle, kada čovjek spozna za Allaha subhanahu wa ta'ala, naređeno mu je prvo da bude zahvalan Allahu, jer ga je Allah doveo na ovaj svijet. Allah ga je tako lijepo, skladno stvorio. Allah mu je podario roditelje koji se tako brinu o njemu, pa zato treba da bude zahvalan Allahu, a nakon toga njegovim, odnosno jeli, svojim roditeljima, a Allahu ćemo se na kraju svi vratiti i pitaće nas Allah subhanahu wa ta'ala za našu zahvalnost. Nakon toga, također, od bitnih i najbitnijih odlika zahvalnosti. Ono što bi nas trebalo podstaknuti da žurimo Allahu subhanahu wa ta'ala sa zahvalnošću jeste i to da nas je Allah stvorio zbog zahvalnosti njemu. Da je jedan od ciljeva, prioritetnih ciljeva našeg stvaranja upravo zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la shay'a wa ja'ala lakum as sam'a wal abisara wal af'idata la'allakum tashkurun." Allah vas izvodi iz stomaka vaših majki. Vi ne znate ništa, nemate znanja ni o čemu, pa vam daje i sluh, i vid, i razum da biste mu bili zahvalni. Da biste mu bili zahvalni. I također, zahvalnost je cilj sprovođenja onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i ostavljanja onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dakle, ako želimo da budemo takvi, moramo žuriti Allahu subhanahu wa ta'ala sa zahvalnošću. Dakle, jedno drugim je uslovljeno. Ne možemo biti zahvalni, a ne pokoravati se Allahu subhanahu wa ta'ala. Niti dakle čovjek može uh, odazivati se svemu onome što mu je Allah naredio, činiti ono što mu je Allah naredio, ostavljati se onoga što mu je Allah zabranio, a da nije zahvalan. Da, dakle, ne zahvaljuje se Allahu subhanahu wa ta'ala. I brojne druge koristi, vrijednosti, odlike, zahvalnosti spomenute su, u Kur'ani Kur Kerimu. Kako da budem Allahu zahvalan rob. Kako, na koji način da se zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala? Kada vidim koje mi je blagodati moj gospodar ukazao, kako me je lijepo, skladno stvorio, čime me je sve obdario i sluhom, i vidom, i razumom, i drugim brojnim blagodatima podario mi lijepe roditelje, podario mi lijepu suprugu, čestito potomstvo, lijepu porodicu, zdravu, sretnu porodicu, kako da budem zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na svemu tome. Prije svega, dakle, moramo spoznati te dotične blagodati. Šta nam pomaže? Da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima jeste da spoznamo. Zato nas Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta jeli poziva i kaže uzkuru ni'metallahi alaikum, uzkuru ni'metallahi alaikum sjećajte se, spominjite, brojite Allahove blagodati koje vam je On ukazao. Dakle, da bismo bili zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, moramo spoznati tu blagodat, moramo razmišljati o tim blagodatima, moramo sve ono što uživamo na najljepši način razumijevati, sve ono što nam se daje, sve ono što nam se događa, to moramo na najljepši način razumijevati, razumijevati upravo kao blagodati, jeli, da bismo kasnije bili zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Dakle, prihvatiti tu blagodat, iskazati svoju potrebu za tom blagodati, iskazati svoju ovisnost za tom blagodati, a nikako se dakle ne uzoholiti. Ljudi se ohole nad blagodatima, ohole se nad roditeljima, uzdižu se nad roditeljima, ne imaju lijep odnos sprem svojih ukućana, sprem svoje supruge, porodice, žene, djece i slično, pa nisu ni svjesni tih blagodati. Nisu svjesni kolika su blagodat roditelji, pogotovo dakle roditelji u vjeri. Nisu svjesni kolika je blagodat supruga, čestita, hajirli žena supruga. I također odgojeno čestito potomstvo. Oholi se, uzdižu se, kako da budu onda zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Zatim trebamo hvaliti svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, zahvaljivati mu se i svojim srcem, i svojim jezikom, i svojim dijelima. Dakle, i svojim srcem, i svojim jezikom, i svojim dijelima zahvaljivati se Allahu subhanahu wa ta'ala srcem kako je prethodilo da priznamo i da prihvatimo tu blagodat. Da je to blagodat od Allaha jer mi ništa ne uživamo a da nam to nije Allah subhanahu wa ta'ala dao. On jedan jedini. Počesto mi zahvaljujemo se onima preko kojih nam dođe blagodat. To je iz Allahove mudrosti. Allah subhanahu wa ta'ala nam daje kako hoće, šta hoće, preko koga on hoće. Uglavnom, sve dolazi od Allaha. Mi počesto se zahvalimo onome od koga nam konkretno dođe ta blagodat. Ne znam, imetak, novac i slično, a zaboravljamo izvora te blagodati. Zaboravljamo Allaha subhanahu wa ta'ala, vlasnika, istinskog vlasnika te blagodati. ne. Dakle, ne smijemo biti takvi, već moramo dakle priznati svojim srcem i srcem se zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala tako što ćemo priznati i potvrditi da sve blagodati koje uživamo, one su nam od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Zatim, zahvaljivati se i svojim jezikom, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u zadnjem ajtu sure Ad-Duha, kada kaže وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث A što se tiče blagodati tvoga gospodara, pa pričaj o njima. Govori drugima o njima, o tim Allahovim blagodatima. Govori drugima kako bi i drugi slušajući tebe, kakve blagodati uživaš, kakav si bio prije, a kakav si sada, kako bi drugi uzeli pouku iz tvoga života pa i oni krenuli pravim putem. I također trebamo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala i svojim dijelima, svojim tijelom, tako što ćemo činiti pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, tako što ćemo dotičnu blagodat iskoristiti u pokornosti njemu, kao što je rekao Allah jalla vala, i'melu ale Davude šukra. I o porodico Davudova, činite dijela zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala, činite dijela zahvalnosti zahvalnosti, dijela s kojima ćete se zahvaljivati svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga je i naš poslanik, miljenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, znao dugo noću stajati na noćnom namazu, kako kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, skoro da su mu pete, pete počele pucati od dugog stojanja, pa bi govorio, efela ekunu abden šekura, zar da ne budem Allahu zahvalan zahvalan rob. Dakle, kako da budem zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, da priznam tu njegovu blagodat, da je potvrdim samo Allahu subhanahu wa ta'ala, da se zahvaljujem svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i srcem i jezikom i svojim tijelom tako što ću činiti dijela u kojima se jasno nazire zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala tako što će se također moja ljubav povećati prema Allahu subhanahu wa ta'ala kada god bilo koju Allahovu blagodat spoznam, saznam da mi je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao neku blagodat, moja ljubav neminovno treba da se poveća prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Moja ljubav treba da raste Jer Allahu pripada najuzvišeniji primjer. Na Dunjaluku, kada bi nam neko stalno davao i davao, danas kad god nas sretne, dadne nam šaku dinara, dirhema, dadne nam određenu svotu novca, zar se naša ljubav prema njemu ne bi povećala? Sigurno. Sigurno. Zavoljeli bismo ga. Htjeli ili ne htjeli, naše srce bi se zalijepilo za njega. Pa zar nije preče da se naša ljubav iz dana u dan, naprotiv iz sahata u sahat, iz trenutka u trenutak, neprestano povećava prema Allahu subhanahu wa ta'ala, koje nam je i kolike blagodati Allah subhanahu wa ta'ala ukazao, zasigurno. Naša ljubav treba sa svakom novom spoznatom blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala, naša ljubav prema njemu treba da se poveća šta će nam još pomoći da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, da žurimo Allahu subhanahu wa ta'ala sa dijelima zahvalnosti, sa riječima zahvalnosti, pomoće nam i to da ne gledamo u one koji su iznad nas po pitanju imetka, da ne gledamo u imućnije, već da gledamo u one koji su ispod nas. Tako ćemo bolje vrednovati blagodati koje nam je Allah dao. Tako ćemo spoznati blagodati koje nam je Allah dao, pa ćemo mu i biti zahvalni na njima. Na to nas je podstaknuo, to nam je oporučio, preporučio naš miljenik Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam kada je rekao ne gledajte u one koji su iznad vas, već gledajte u one koji su ispod vas, tako ćete vrednovati Allahove blagodati. Čovjek kada gleda stalno u komšino auto, gleda u komšinu kuću, gleda koliko komšija i metka ima, on i ne vidi koliko on ima i metka. On i ne vidi da je njegovo auto dobro, da je njegova kuća lijepa i prostrana i slično. Dakle, nemojmo gledati u druge, u one koji su iznad nas, već gledajmo u one koji su ispod nas. Ima ljudi koji su beskućnici, koji uopće nemaju kuća, koji u ovim hladnim zimskim danima žive, proživljavaju svoje dane i noći na polju, na otvorenom, ovako hladnom vremenu. Ima ih koji nemaju auta, ima ih koji idu sa štakama, ima ih koji idu u kolicima, subhanallah. Kako da ne budeš zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na ovome što ti je Allah jalla vala dao. Ima ih koji nemaju porodicu, ima ih koji nemaju potomaka. Allah ti je sve dao. Zato spoznaj te blagodati. Ne gledaj u druge, već dakle gledaj u sebe, u svoje ukućane, gledaj u svoj imetak i budi zadovoljan. Nikada ne zaboravljaj riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kako bilježi ima muslim u svome sahihu. Kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasallam uspio je onaj koji prihvati islam. Spasio se onaj koji prihvati islam i kome bude dovoljno ono što mu je Allah podario, koji bude zadovoljan sa obskrbom na fakom koju mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario. Dakle, zahvalnost je velika posebna osobina i neophodno je da se nađe kod svakog vjernika i vjernice zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Trebamo se zahvaljivati svome gospodaru na svakoj njegovoj blagodati i srcem i jezikom i dijelima dijelima zahvalnosti, tako što ćemo dotičnu blagodat iskoristiti u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Budemo li se zahvaljivali svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, Allah je obećao da će nam još više dati. Također time ćemo osujetiti šeitana i blisa u njegovom najvećem nastojanju da nas učini Allahu subhanahu wa ta'ala nezahvalnim robovima. Time ćemo također, kada se budemo zahvaljivali zahvali svome gospodaru na njegovim blagodatima, time ćemo sprovesti i cilj zbog kojeg smo stvoreni. La'allakum teškurun, Allah vam je dao sluh, vid i razum da biste bili Allahu zahvalni, da biste tim sluhom, da biste tim vidom uočili Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, razumom spoznali, pa bili mu, bili mu zahvalni. Zato Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od njegovih istinskih, iskrenih robova, njegovih zahvalnih robova. Allah je rekao da će takvih biti malo. Pa ga molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da mi budemo od te njegove malobrojne skupine zahvalnih robova.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 Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahu mala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh.